Dumnezeu se exprimă prin oameni. It's so desperate that Romans chapter 8 says. E așa de disperată lumea încât Roman capitolul 8 spune. All of creation is groaning tonight. Că întreaga natură, creația lui Dumnezeu uh, tânjește după Maybe asta. we should turn to that verse. Haideți să deschidem la Romans chapter 8. Roman capitolul 8. You familiar with this verse? I'm, I'm... ați auzit versetul ăsta? Uh, că, uh, cum spune aici, creation's groaning tonight. că uh, natura tânjește și de fapt mârie, cum ar fi, în seara asta. Just groan a little bit. Să puteți să vă și să măriți așa puțin. Can you groan? Puteți. Come on. Hai, hai, hai, nu vă fie. The Bible says all of creation. Biblia spune că toată creația și noi, de fapt. groaning. Toți ă, tânjesc, uh, mârie pentru asta. It's, it's waiting for something. Așteaptă ca ceva să se întâmple. You know, when Jesus said to the, to the religious people, când Isus vorbea cu oamenii religioși, when he was coming into Jerusalem on a, little, on a donkey, când a intrat în Ierusalim pe acel măgăruș, and they were laying down their coats in front of him, și toți își puneau hainele înaintea lui, And they were saying that he was um, Hosanna coming in the name of the Lord. Și ei strigau uh, bine ai venit în numele Domnului. The religious people said, "Stop them from saying that." Imediat oamenii religioși au venit și au spus, "Oh, stați puțin, opriți-ne a spune asta." He said, "If they stop praising me, the rocks will start crying out." Isus le-a răspuns, dacă ei o să se oprească, uh, pietrele astea o să înceapă să strige. Creation is going to cry out for the for the presence of God. Întreaga creație va începe să strige ca uh, ca împărăția lui Dumnezeu să vină. Not only is the world messed up, nu numai că lumea asta e uh, întoarsă pe dos. But when Adam sinned, it said a curse came upon the earth. Dar Biblia spune că atunci când Adam a păcătuit, același, același blestem care a venit peste oameni, a venit și peste creație. And even creation needs to be redeemed. Chiar și creația, natura trebuie să fie uh, uh, restaurată. And tonight the Bible says the, the I should find the verse for you so you can believe me. Uh, a trebuit ca să vă găsesc versetul ca să puteți să mă, să mă credeți în, în uh, Roman capitolul 8. You see the verse there? Oh, I'm in the wrong chapter. That would help. Okay, in verse um uh, verse 19. Uh, în versetul 19. Read 18, 19, uh, through 22. Ok. Uh, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de, cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea sau creația, o altă traducere, așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de astăzi toată firea sau creația suspină și suferă durerile nașterii. In verse 19 it says that it's groaning for for the sons of God to be revealed. În versetul 19 spune că uh, așteaptă, au o dorință înfocată pentru descoperirea fiilor lui Dumnezeu. It's waiting for people that, that look like and act like Jesus. Așteaptă ca oameni care arată și acționează ca, ca și Isus să se ridice odată. So if that's what the world's waiting for, it's really important that we know what Jesus is like. Uh, așa că dacă pentru asta așteaptă întreaga naț- toate națiunile. E foarte important ca să știi cum e Isus, ca să poți să reprezinți. The most important thing we're supposed to be involved in as followers of Christ unul, cel mai important lucru în care noi trebuie să fim implicați ca și ur al lui Isus Hristos. It says at the end of Romans 8, la sfârșitul capitolului 8 spune we are to be conformed to the image of Jesus. Că noi trebuie să ne lăsăm să fim schimbați, să devenim asemenea chipului lui Isus. So everything that we're doing in worship and praying and seeking the face of God. Tot ce facem, ce a fost și în seara asta, în închinare, în uh, faptul că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, în tot ceea ce facem. Is to become more like him, right? Este cu scopul să devenim tot mai mult ca și el. That's why creation is De aceea creația mărie în seara asta, uh, nu știu dacă yeah. Da. e cuvântul cel mai potrivit. Waiting for sons and daughters that look like Jesus e, caută cu o așteptare înfocată, dorință înfocată ca oameni care arată ca și Isus să se ridice, so să I se arate. I want to oh, look at that, he's good. I want to talk about the way of God. Aș vrea ca să vorbesc despre calea lui Dumnezeu. What is God like? Cum este Dumnezeu? It's really important to know this. E foarte important ca tu să știi asta. Because we can't be like somebody if we don't know what they're like. Fiindcă n-ai cum să fii ca și cineva dacă nu știi cum el este. So I want to go into the Old Testament. să mergem în Vechiul Testament. And I want us to consider how did God reveal himself. Și să vedem cum anume s-a revelat Dumnezeu pe el însuși. So maybe the next one, Danny. I să mergem la următoarea. If you do that. If I have it up there. The way of God, okay. Look at that. You can read that. They can read yes. that. He's good. Uh, toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie, adevăr și har. So all the paths of the Lord. Toate Domnului. Everyone. Toate. The only way that God moves Singurul mod prin care Dumnezeu se mișcă is mercy e prin uh, har, uh, îndurare. What's that? that mercy? Uh, translate as mercy? Îndurare, îndurare. What does that uh, that's mercy. Love, mercy, okay. Yeah. Because there's a difference between love and mercy in this. Yeah, yeah, yeah. yeah. It's, it's mercy. Sorry, yeah. I'll make sure. Okay. Yeah. Because that's who he is in, the, in this earth. He's, he's mercy and truth. Fiindcă asta este Dumnezeu. El este îndurare sau har și el este de asemenea adevăr. And it's, it's really important to understand that's mercy first, then truth. E foarte important însă să înțelegi că prima dată vine îndurare și după aia vine adevăr. That when God relates to us, he relates to us based upon mercy. Când El se relaționează, Dumnezeu se relaționează cu noi, El în primul rând este plin de milă. And, and then he speaks truth. Îndurare. Apoi El ne vorbește adevărul. The problem with the church Problema însă bisericii As the church is known as a place that speaks truth. Că biserica a devenit un loc în care adevărul este predicat. With very little mercy. Foarte puțină milă îndurare față de alții. If you ask people what the first thing they think of when they think about church, când întreb pe oameni, primul lucru care se gândesc când, uh, când se gândesc la biserică, at least in America, cel puțin în America, it's never mercy. Niciodată nu e vorba de îndurare sau har sau așa ceva. It's, it's judgmental. E judecată. Critical. critică, narrow-minded, uh, înguști, um, bigoted, does that translate? Bigot, bigoted, um, racist even. Rasiști. They don't think of mercy. Nici nu se gândesc la îndurare sau They don't think of open heart. Nu se gândesc la o inimă deschisă. And kindness. Și blândețe. And forgiveness. Și iertare. And grace. Și har. And patience. răbdare. And long suffering. Și în uh, uh, îndelungă, îndelungă răbdare. And love that never ends. Dragoste care nu sfârșește niciodată. It just keeps coming at you. Și continuă să vină și să vină și să vină. And coming at you. Vine în continuu la tine, o dragoste care continuă să iubească. That's who God is. Ăsta e Dumnezeu. Then he speaks truth. Apoi, după aceea vorbește adevăr. The church has it just the opposite most often. Din păcate, biserica face exact opusul. In Psalm 23, în Psalmul 23, David says, David a zis, um, uh, Love and mercy will follow me all the days of my life. Dragostea și îndurările tale mă vor urma toate zilele vieții mele. Now in in English it's it doesn't translate properly. În engleză, cel care a tradus n-a tradus complet corect. David actually said, "Love and mercy are going to chase me and hunt me all my life." De fapt, David în, în original a spus, dragostea și, și îndurarea mă vor, mă vor uh, urmări cum ar fi, uh, ca și cum ai urmări pe cineva toate zilele vieții mele. The idea is, is a hound dog. E, ideea îi vine cum ar fi un câine de vânătoare. Gonna chase you. Ca și cum te urmărește peste gonna, tot. Gonna hunt you down. Te va uh, uh, vâna. Gonna find you. Te va găsi. Love and, love and, grace are gonna hunt you down. Dragostea și îndurarea lui Dumnezeu te va urmări. Until you finally give up. Până când te lași, cuprins de ea. truth. Și apoi vine Dumnezeu cu adevăr. Oftentimes, the world sees the church as very legalistic. De multe ori, uh, lumea vede biserica foarte legalistă. All kinds of rules. O, reguli, 1, 2, 3. Not a lot of mercy. Dar nu multă îndurare. Okay, there's a, there's a very important story in the Old Testament. În Vechiul Testament există o istorisire importantă. Y'all heard of Moses? Ați auzit de Moise? The big Mo. <laughs> Marele Mo. One day he was so frustrated with God's people. Într-o zi a fost așa frustrat Moise. He said, I can't lead them anymore. A spus, Doamne, nu mai pot să-i conduc pe oamenii ăștia. They're driving me crazy. Mă nebunesc. And God says, I'll send my angel with you. Uh, și Dumnezeu a spus, hai că trimit îngerul meu cu tine. Moise, I don't want any angel. Uh, și <laughs> Moise spune, nu vreau niciun înger. I want you. Te vreau pe tine, Doamne. You take me. Du-mă tu, Doamne. Or I'm not going. Altfel nu mă duc. And then Moses in Exodus 33, you can check it later. În, Excel, în Exod capitolul 3, puteți să verificați mai târziu. He said, "Please God, show me your glory." Moise i-a spus, Doamne, te rog, arată-mi gloria ta. And God said, Slava ta. Okay, Mo. Și mi-a spus, uh, ok, Moise. I'll let you in a little of my glory. Bine, Mo, uh, îți arat puțin din gloria mea. And it's, Slava mea. it's called in theology, în teologie se spune, The disclosure of the divine. <laughs> uh, uh, modul în care divinul a fost uh, s-a prezentat. Why you put a coat on? I'll put a coat on. Okay. Put my coat on. Put your coat on. Oh, you're good. If you remember in the story, minte, God told Moses, Dumnezeu a spus lui Moise, I'm going to let you see the back part of me. O să te las să vezi partea din spate a mea. Because if you see all of me, dacă mă vezi pe, mi, pe, pe mine întreg, you'll, you'll self-destruct. O, să te autodistrugi. You can't take it, Moses. Nu poți să suporți frumusețea mea completă. What did God say when Moses said, "Show me your glory"? Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise atunci când Moise l-a întrebat, nu, nu vrei, te rog să-mi arăți slava ta? Does anybody remember that? Maybe not. Ține minte cineva? Nu, poate. He says, I'm going to cause all my goodness. El a spus, vreau ca toată bunătatea mea Wait a minute. If you're going to reflect God, you have to reflect goodness. Dacă vrei să îl reprezinți cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie să reprezinți bunătate. He said, I'm going to cause all of my goodness to pass before you. Când l-a întrebat, arată-mi slava, Dumnezeu i a spus, o să-ți arată toată bunătatea mea. And I'm going to proclaim the power of my name. Și voi declara puterea numelui meu. And I'm going to show mercy on whom I'm going to show mercy. Și voi arăta îndurare pentru cine vreau eu să arăt îndurare. And then in Exodus 34, în Exod 34. God picks up Moses. Dumnezeu îl ridică pe Moise. He hides him in a rock. Îl, a, the rock. îl, îl, îl, îl ascunde într-o crăpătură a stâncii. he says, "Here goes. I'm going to show you. I'm going to show you myself, Mo." Și uh, îi spune, "Ok, pregătește, urmează să trec prin înaintea ta." But you can only see the back part of me. Dar o să vezi doar partea din spate. If you see all of me, I'll uh, blow your mind. Dacă îmi vezi fața, o, o să o să te uh, deci copleșești prea tare. I am so good. Sunt așa de bun. You could never take it all. N-ai putea ca să uh, să înțelegi totul, să cuprinzi totul. So what it actually means, I want to try I can do this. Și ă, ce încearcă de fapt să spună? God took his coat off. Dumnezeu și-a luat haina jos. And he let Moses see who he really was. Și l-a lăsat pe Moise să vadă cine este el cu adevărat. I'm speaking naturally now. Acum vorbesc în, despre natural. But God disclosed his nature to Moses. Când Dumnezeu și-a dezvăluit natura lui, lui Moise. And if you could, there, look at, he's good. He's got it right up there. Boy, he's good. Okay, um, put the next one up there, Danny. All the descriptions of the divine, if you could. Right there. Right here. My gosh. This is what. Now think about this. This is God Himself. Gândiți-vă, ăsta e Dumnezeu. The creator of the universe. Creatorul Universului. Take every image the church has given you and kind of like pull out that chip right now. Uh, așa ca să iei cum ar fi uh, uh, hardul ăla, tot, ce ți-o spus până acum biserica, imaginea ta despre Dumnezeu. Take the religion chip out. Ia orice chip de religie afară. And this is how God revealed himself to Moses. Și uitați-vă cum anume s-a prezentat Dumnezeu lui Moise. I'm full of compassion. Îs plin de compasiune, plin de har. And grace. Grațios. What's the next one? Îndelungător, a uh, patient. And patient. Next one. Uh, uh, good. Yeah, it's uh, abounding. Abundant. Yeah. Overflowing with goodness. Bunătate din abundență. Number five. Numărul cinci. Overflowing with truth. Adevăr. Din number, abundență. Number six. Grace. Grace again. Har din nou. And the last one is Și ultimul este forgiving. Forgiving. Now this is a big deal. E ceva foarte important. God chose to reveal himself to Moses. În cele din urmă, Dumnezeu se revelează lui Moise. And this is what Moses saw. Și asta a văzut Moise. So I have to ask myself a question. Aș vrea, vreau ca să mă întreb pe mine însumi o întrebare. If the whole creation is groaning dacă toată creația, creația tânjește for God's children to be revealed, ca copilul lui Dumnezeu să fie arătați, are we revealing this? noi revelăm asta lumii? This is who God is. Asta este Dumnezeu cu adevărat. Now stay with me here. Rămâneți pe aceeași pagină cu mine. When Jesus came, când Isus a venit, he said, when you've seen me, you've seen dad. El a spus, când m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe tatăl. In John 14. Ioan 14. Spune. When you've seen me, you've seen the father. Când m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe tatăl. That's why he healed people. De aia vindeca oameni. He fed people. A hrănit oameni. He cleansed the lepers. A vindecat pe leproși. He, for, he forgave the prostitute. A, a iertat o prostituată. People caught in sin, he delivered them. Oameni care erau prinși în, în, în păcat, because îi elibera. He was the exact representation of the Father. Fiindcă el era reprezentantul Tatălui. No, I'm hoping this is settling in because your generation is going to have to do this. Uh, sper că înțelegi, fiindcă generația ta va trebui să facă asta. It's going to blow some old people, people's minds. Uh, unii oameni mai în vârstă nu o să poată să înțeleagă complet. Because the church is going to be known as a place that actually shows mercy and compassion. Fiindcă biserica va fi un loc unde uh, cu adevărat uh, compasiune și uh, uh, și har și bunătate vor fi reprezentate cu adevărat. Whenever you bump into God, ori de câte ori dai de Dumnezeu, you bump into goodness. Uh, te, te lovești de bunătate. If we bump into a religious person, dacă te lovești de o persoană religioasă, they look at us. Se uită la noi. Do we look right? Do we act right? Arăți bine? Acționezi bine? Forget about it. Lasă <laughs> astea. That's not the God that I know. Nu e Dumnezeu pe care eu îl știu. And that's not the that's not the God creation's groaning for right now. Nu e acela Dumnezeul pentru care creația tânjește. So we're going to go on here a little bit. Vrem să continuăm, mergem mai departe. Uh, it's probably hard to see. Probabil că e greu de, gă- de văzut. That's actually a stamp when you when you're going to make a, an impression in something. Când, dacă, asta, este o, o ștampilă. an, an antique stamp. Și este foarte antică. They push it into wax or into parchment. Uh, de obicei, în, uh, în ceară se puneau a, acestea. It leaves an image. Și lasă de obicei o imagine. It says in Hebrews chapter 1 verse 3. Uh, în Evrei capitolul 1 versetul 3 spune that Jesus was the exact image of the Father. Că Isus a fost imaginea exactă a Tatălui. He was the exact representation. Reprezentarea exactă a Tatălui. The Greek word is character. Uh, în, în greacă e caracter. And we get the word character out of it. What do you get? the same. Character, okay. Da. So in other words, the father's character was pressed into Jesus. De acolo avem cuvântul și noi în română caracter și de fapt caracterul tatălui a fost imprimat în Isus. Now this is where it gets hard. Acum lucrurile devin puțin mai greu. Because he wants to press his character into us. Fiindcă el vrea ca să apese cum ar fi, cum se face de obicei și cu o presă, aci caracterului în noi. Sometimes it hurts. Câteodată doare. It doesn't feel very good. Nu te simți tocmai perfect. I am not like God. Eu nu sunt ca și Dumnezeu. I need to, I need to change a lot. Eu trebuie să schimb multe. I can get angry. Câteodată mai mă mâniu. I can be, I can be short um, without patience. N-am răbdare prea mare. Not show mercy. Uh, nu prea arat milă. Not be kind. Nu sunt totdeauna blând. That's, that's the opposite of the heart of God. Și asta e exact uh, contrariul inimii lui Dumnezeu. So if you feel the Holy Spirit pressing on you, dacă câteodată mai simți că Duhul Sfânt te apasă cum ar fi, to, to be more kind, să fii mai blând, to forgive somebody who might have hurt you, să ierți pe altcineva care te, poate te-o te -o, uh, rănit pe tine, to completely forgive them, să îi ierți, pur și simplu să ierți, to release them, să îi liberezi din iertarea ta. Because that's the nature of the Father. Asta este uh, natura Tatălui nostru. Do you have anybody that really bugs you? ai tu pe cineva care bă, te enervează persoana aia. I, we, probably, bug God sometimes. Eu cred că câteodată îl enervăm pe Dumnezeu. It says he has long suffering. Dar el are o de lungă răbdare. This is a hard word but in a good way. Următorul cuvânt este destul de greu, dar într-un fel bun. Because there's a groaning in creation waiting for these kind of people. Fiindcă natura tânjește după astfel de oameni. When they see you, they that, is that Jesus? Is that, când, se, that? Când, când se uită la natura la tine, să spună, wow, ăsta e Isus? Oh, ah. Because we're reflecting his nature. Fiindcă noi suntem chemați să reflectăm natura lui. You know, when he returns, când el va reveni, he's returning, you know? Și el va reveni, știți asta. When he returns, când el va reveni, John, uh, 1 John chapter 3 says, Ioan capitolul 3 spune, we will be just like him. Noi vom fi ca el. Look it up in your Bible, verse, verses 1 through 3. Versetul 1 până la 3. Uitați-vă voi în Biblie. When he comes back, we just like him. Voi, când el va reveni, noi vom fi ca și el. People see us as being merciful. Oamenii ne vor vedea cum noi suntem uh, îndurători. Full of grace. Plini de har. Um, full of kindness and patience. Blândețe, bunătate. Full of truth. Plin de adevăr. And representing the heart of the Father. Și să îl vom reprezenta inima Tatălui. I think there has to be a generation willing to embrace this. Uh, eu cred că voi sunteți generația care poate să îmbrățișeze asta. And, let him press his character into Dar va trebui să îl lași ca el să, să uh, cum ar fi, să apese uh, caracterul lui să se formeze în tine. Next one. Să pune sub presiune aceea. Next one, Danny. Următoarea. Okay, this is um, You can, can you read that for them? Or they can da. read, I guess. Yeah. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Just Matthew, right? Okay, Matthew. Okay. okay. So Matthew chapter 5, the greatest sermon ever given. Matei capitolul 5, cea mai uh, cunoscută predică de a lui Isus. The sermon on the mount. A uh, predica de pe munte. Jesus said that they're going to see your good works. Isus a spus, oamenii vor vedea lucrările voastre bune. And glorify your Father in heaven. Și vă da slavă Tatălui din cer. I mean, it's not about what happens in this room. Cu alte cuvinte, nu e ce se întâmplă aici în sala asta, în biserică. People don't see your good works in here. Aici oamenii n-au cum să vadă lucrările tale bune. Right? Nu? They see your good works where you work. Oamenii vor vedea lucrările voastre bune unde mergeți la școală where sau you, unde lucrați. Where you hang out, where you shop. Unde petreceți, unde mergeți la cumpărături. How you serve people. Cum slujești celorlalți. It, it blows my mind. Mă uimește that people see your works and they start glorifying God. Că oamenii văd modul în care tu lucrezi, tu și îi dau slavă lui Dumnezeu. Try, try 1 Peter there. Try that one. Read that one. Uh, după aia 1 Petru 2 cu 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pentru că în ceea ce vă, vă, vă, în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Very similar. Foarte asemănător cu primul. when Jesus returns, când Isus va reveni, somebody's going to remember a kind act that you showed them. Cineva își va aduce aminte o faptă bună de blândă care tu ai făcut-o față de acea persoană. They're going to say that wasn't human. Ce-a făcut persoana aia, vor spune, ai nu fost uman ce-a făcut. That must have been God. Probabil că a fost Dumnezeu. And when Jesus returns, și când Isus revine, some people are going to glorify God unii oameni vor da slavă lui Dumnezeu. And be saved. Și vor fi salvați. Because you help them. Fiindcă tu i-ai arătat cine este Tatăl. There's a lot of people that will never have a chance to see God except through you. Sunt mulți oameni care nu vor vedea pe Dumnezeu, ci te vor vedea doar pe tine. You understand that? Înțelegeți voi asta? And there's I believe in every human. Și eu cred în fiecare om. There's an ache in their heart e, e o dorință arzătoare în inima lor. To, to meet somebody that looks like God. Să întâlnească pe cineva care seamănă cu Dumnezeu. That has his nature. Care are natura lui. I understand in saying this I'm I'm believing you're going to be mature. Uh, ce urmează să spun, sper că sunteți destul de maturi să înțelegeți ce urmează să spun. This message isn't for little kids. Uh, mesajul de astăzi nu este pentru copii mici. It's for you. E pentru voi, maturi. I, I flew a long way to say this. <laughs> Uh, am zburat destul de mult ca să vă spun asta. I came for a wedding. Am venit pentru o nuntă. But this is maybe why I came. I don't dar know. poate că ăsta e de fapt adevăratul motiv pentru care am venit să vă spun asta. Been burning in my heart for about 30 years. de 30 de ani asta arde în inima mea. The message of there's going to be a generation that actually represents God in this world. Mesajul că chiar va fi o generație care vor reprezenta cu adevărat, literalmente pe Dumnezeu pe pământ. I was telling the church this morning. Azi dimineață spuneam bisericii that we were asked by the, by the management of a, of a mall. Că uh, în orașul nostru, uh, cum avem noi Lotus sau alte mall-uri uh, managementul de acolo ne-a cerut in a very secular, um, materialistic environment. Într-un uh, într-un loc foarte materialist uh, și secular. To help them with their teenagers. Ne-au invitat ca să-i ajutăm cu tinerii care vin la mall ul lor. And so they gave us uh, how far 4,000 square feet. What did we say that was? Uh, și ne-au dat vreo 500 de metri pătrați. Whatever I remember. Yeah, yeah, you remember that. Okay. And um, so we have a gaming center, a learning center, a tutoring center. Avem uh, un joc, uh, un loc pentru jocuri, avem un loc pentru uh, cu computere, un loc pentru alte lucruri. A hangout center. Un loc în care tinerii pot să petreacă timp împreună. For teenagers that have no connection with God. Pentru tineri care habar nu au, habar nu au cine este Dumnezeu. They don't have any clue about what we're doing at our church. Habar nu au ce, ce înseamnă biserica. They're far from God. Sunt foarte departe de Dumnezeu. Even the school system is going to bus kids to the mall. Chiar școlile din, din orașul nostru vor trimite cu autobuze tineri la, la locația noastră din a, mall. That's a big deal in America. Și în America e ceva <laughs> destul de important că the, se întâmplă așa. The state is saying you have something we need. Uh, statul uh, New York ne spune cu alte cuvinte, voi aveți ceva în biserică ce noi avem nevoie. And you know, we're not going to preach there. Și nu o să predicăm în acel loc. I should say our lives will preach hopefully. <laughs> Viețile noastre și tinerii care uh, sunt din biserica noastră vor fi acolo we're și gonna, ei vor predica prin gonna, viețile lor. We're gonna love kids. Vom iubi tineri. We're going to try to be there for them. Vom fi acolo să ajutăm. And there are some kids that are bad dudes. <laughs> uh, și sunt câțiva uh, uh, tineri acolo la noi în oraș care sunt rău de tot. They're tough. Sunt greu de ajuns la ei. And we're going to try to love them into change. Și vom, ce vom căuta e să iubim până când ei vor, se va produce o schimbare în viața Jesus lor. was always going to the wrong places. Isus parcă totdeauna, dacă te uiți după el, mergea în locurile cele mai nepotrivite. Talking to the wrong people. Vorbea cu persoanele cele mai nepotrivite. Saying the wrong things. Spunea lucrurile parcă nepotrivite. Jesus was always in trouble. Eh, parcă Isus totdeauna dădea de bucluc. He hung out with drunks. Stătea cu, bă, uh, cu uh, bețivi. So much so that they said he was a glutton, an overeater and a, and a drunk. Așa de mult petrecea timp cu ei încât uh, fariseul a venit și a spus, mă, tu ești băutor de vin. Why do you think they accused him of that? De ce credeți voi că l-au acuzat? Because he was hanging out with those people. Fiindcă el petrecea timp cu acei oameni. And the church can get so insulated we forget how people are really hurting. Uh, biserica și cultura care se poate dezvolta într-o biserică poate să te orbească să uiți cum sunt oamenii cu adevărat, cum, cum ei sunt chiar răniți. I believe God's going to press his nature into you. Eu cred că Dumnezeu va ca o ștampilă, va imprima natura lui în tine. And people, people around you are going to see the, the life of Christ in your life. Și oamenii din jur vor vedea pe Isus în tine. Next slide. Mai departe. I think it's just a picture of um, some real need in the world. Uh, hai repede că s-a blocat. Hey Danny, what are you doing? <laughs> He's doing everything. <laughs> okay. What do you think? Okay, that's, that's good. Psalm 108 cu 4. Psalm 108 verse 4. Versetul 4. Care spune Căci mare este bunătatea ta și se, și se înalță mai presus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Which basically means that the reach of mercy is farther than the reach of truth. Cu alte cuvinte, ce încearcă asta să spună este că, uh, cum, cum spune și aici în, uh, în verset, bunătatea ta sau uh, un alt cuvânt ar fi îndurările tale, ajung, cum ar fi ca și o mână, uh, uh au, uh, ajung mai departe decât adevărurile tale. Dacă vrei să ajungi ca oamenii să, să fie transformați, să-L întâlnească pe Iisus în primul rând trebuie să-L iubești. Mercy reaches a lot farther than truth. Bunătatea, îndurarea ajunge mai departe decât Even adevărul. The Bible says that. Chiar Biblia spune asta. It's above the heavens, beyond Chiar the heavens. Ma, ma, mai presus de ceruri și de nor. And truth reaches to the clouds. Și, uh, uh, și adevărul ajunge doar până la, până la nori. Și credincioșia ta e tradus în limba română, dar adevărul tău până la nori. Can you see that picture? Vedeți imaginea asta? That's just a typical picture of how most of the world lives. Uh, asta e doar o, o imagine acum, o majoritatea, majoritatea, uh, it's, it's procentaj, uh, statistic vorbind, a cam așa trăiesc oamenii. That's the next one, Danny. Următoarea. Um, this is just a, a little girl trying to get some water. Aici uh, o fetiță care încearcă să, să ia apă. Um, numbers you may not know. I'll just uh, give you some statistics here. Vreau să vă dau niște statistici, nu uh, chiar complet uh, poate uh, actuale numerele astea, dar numai așa niște uh, o idee. One billion people on our planet. Un miliard de oameni pe planeta noastră. One in every six. Cu alte cuvinte, unul din șase oameni do not have access to safe drinking water. Nu au acces la apă potabilă. That's a lot of people. Foarte mulți oameni. And if, if you have the heart of God, dacă ai inima lui Dumnezeu, something within you breaks. Ceva în tine trebuie, trebuie să fie afectat. Because his nature has to show kindness. Natura lui îl îndeamnă, îl, îl conduce să arate it has To, has to show love. Trebuie să arate dragoste. And so much of the world sees the church as taking and taking and taking. Give me your money. Mulți, mulți oameni văd biserica ca și cum ia, dăm banii tăi, dăm aia, dăm aia. Instead of an organization that just gives and gives and În loc gives. să fie o organizație care tot dă și dă și dă. People willing to give their lives for something that is more important than what you're presently doing. Oameni care sunt gata ca să, să Can you say that again? People giving their lives to do something that's more important than what they're presently doing. Uh, oameni care uh, dau... I still, yeah. It's okay. <laughs> Um, um willing to give your life or something dă uh, oameni care sunt gata ca să-și dea viața pentru ceva. That's more important than the little things you're doing right now. Uh, care e mult mai important decât lucrurile micuțe care le faci acum. God's heart is breaking for people who are hurting. Inima lui Dumnezeu uh, uh, do- uh, doare să vadă oameni care sunt uh, uh, uh, răniți. He's just a picture of a, a young man that's just recovering from a drug addiction. Uh, asta e o poză a unui, a unui tânăr care uh, încearcă să se recupereze după uh, faptul că era drogat ani de zile. It was just snapped on a street corner in, in, in New York State. E chiar uh, făcută în New York. And the shame and the guilt and the pain and the uh, brokenness. Uh, rușinea, durerea, uh, distrugerea care o simte. You can rest assured Jesus is reaching for him. Să fii sigur că Isus vrea ca să, ajung, să ajungă și la El. And how does he reach? Și cum? Reaches through us, right? Prin noi, nu? Prin noi. Cine altcineva? Next one. Următoare. Here's the picture of a little boy. Aici e o imagine a unui copil. Um, the story is that he was being abused by his parents. Uh, povestea e că el a fost abuzat de părinții lui. Maybe somebody here has experienced abuse. Poate careva din sala asta a fost abuzat de părinți. You can rest assured it breaks the heart of Jesus. Vreau să spun că inima lui Dumnezeu e frântă pentru situația. The world is broken. Lumea din jurul nostru e frântă distrusă. We're, we're broken. Și noi suntem distruși. Mulți. Jesus heals us so we can be part of healing others. Dar Isus ne vindecă pe noi ca noi să fim parte din vindecarea altora. Creation is groaning for this. Și întreaga creație tânjește după asta. So when Jesus is pressing his nature into us, când Isus își imprimă natura lui în noi, he's pressing in a heart of mercy. El o face asta dintr-o inimă de îndurare. That really cares about people. Chiar îi pasă de oameni. It's not about what I wear or what I drive. Și nu, <laughs> nu contează ce port, ce mașină conduc. the kind of house I live in. Ha, casa în care sau apartamentul în care trăiesc. It's about expressing his heart to people who are hurting. totul se rezumă la cum anume exprim cine este Dumnezeu la oameni care sunt în, durere. I want to be a part of people like this. Eu vreau să fiu parte din, a unor oameni care fac exact asta. Next one. Mai departe. This is a famous picture in America. Asta este o, o poză uh, foarte cunoscută în America. It's the picture of a woman experiencing abuse in her home uh, e poza unei uh, femei care ex experien, experimentează abuz în casa ei. It's become a symbol for women who are not allowed to speak. Uh, a devenit chiar imaginea asta un simbol pentru femei care nu pot să vorbească. Because she's being controlled and abused by her husband. Fiindcă este controlată și abuzată de soțul ei. You can rest assured the heart of God wants to set her free. Poți să fii sigur că inima lui Dumnezeu vrea ca să ajungă și să, să vadă persoana asta fiind eliberată. Is there anybody that's going to answer the call? Dar va fi cineva care va răspunde chemarea pentru ea, durerea ei. I believe in every person's heart here, Eu cred că în inima fiecare persoane de aici there's some injustice that really makes you mad. Uh, sunt, este ceva în inima fiecăruia, ceva nedreptate care te nervează rău. It may be kids being abused, I Faptul când vezi un copil că e abuzat, te, uai, nu, nu, nu poți să reziști la așa ceva. It may be a, a woman being silenced. Uh, sau poate o femeie care nu poate să vorbească pe tine, wow, it, te afectează. It may be people caught in a drug addiction. Poate când vezi pe cineva care e prins într-un uh, abuz uh, de droguri. It may be people not having water to drink. Poate când vezi pe cineva că mă, nu are apă, pe tine te, te afectează așa de mult. Ai compasiune pentru astfel de oameni. 4 million people will die this year just because they have insufficient water. 4 milioane de oameni vor muri anul acesta fiindcă nu au destulă apă potabilă. More than all the wars, all the stuff happening. Mai mult decât toate uh, războaiele despre care auzim la televizor, mai mult decât toate astea. And we're actually using only 2% of the world's usable water. Dar <laughs> noi, de fapt, folosim doar 2% din apa potabilă care există în lume. 98% not being used. 98% nici măcar nu e folosită. If you have any engineers here, let's figure out some ways to help give people drinking water. Poate ești eh, ai vrea să vezi să vii inginer și Dumnezeu îți dă o idee cum anume să poți să ajuți oameni ca și aceștia să aibă apă potabilă. That's where Jesus will be working. Așa va lucra Isus. Because when you show mercy, când arăți îndurare, then you can communicate truth. apoi ușor poți să ajungi la cineva cu adevărul. I don't care what people have to say. Nu îmi pasă mie ce spun oameni. I've been walking with God for 31 years. De 31 de ani umblu cu Dumnezeu. There's so much good teaching. Uh, așa multe învățături bune. And it's really good. Și chiar foarte bune. But I want to see some action. Vreau să văd oameni că trec și fac ceea ce spune. It's so easy to talk. Așa ușor este tot vorbim. It's so hard to do. E greu ca să faci. And that's what I think your generation is going to be called upon. Și la asta eu cred că generația voastră este chemată. To address injustices in this world. Să adresați nedreptățile care se întâmplă în lumea asta. Next one, Danny. Look at him. Mercy and truth. Har și adevăr. The Bible says that they they have to be held together. Uh, Biblia spune că ele cele două trebuie ca să fie conectate împreună. Because there's this tendency for them to separate. Ei, de multe ori o tendință să separ cele două. They're very different. Ei, sunt foarte diferite. But the Bible commands us to hold them together. Biblia ne poruncește, ține-le împreună și harul even, care l și adevărul. Even though sometimes they're polarized and they want to separate. De multe ori eh, devin foarte eh, tind să meargă spre un pol sau altul de extremă sau alta. We're supposed to keep them married in our hearts. Noi, noi trebuie să le ținem pe amândouă, cum ar fi căsătorite în inima noastră. Next one, Danny. You probably could translate that one. Proverbs Proverbe 3, 3 cu 3 uh, spune să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. La, leagă-ți-le la gât. Scrie-le pe tăblița inimii tale. So the word is exhorting us here cu alte cuvinte, din nou, cuvântul ne încurajează. That mercy and truth will kind of try to separate from you. Că cu bunătatea sau îndurarea, harul și uh, în limba română e credincioșie, dar în original ar fi adevărul. Just bind them around your neck. Leagă-le de gâtul tău. And, and, and write them on your heart. Scrie pe tablița inimii tale. Because they're just gonna, they try to separate all the time. Că de obicei cele două încearcă să devină o extremă sau alta. I hope that when people come into Salem Church, Eu sper că oamenii vin aici în Salem. They don't only hear truth, nu doar aud adevărul. They experience mercy. Ei experimentează acel har. Everyone's accepted. Uh, toți sunt primiți aici, cel mai prietenos loc din Oradea. Everyone's accepted. Oricine este primit aici. Doesn't matter what they've done. Indiferent de cum arată, ce au făcut. How, how they got here. Cum au ajuns aici. There's a reaching for uh, uh, pur și simplu întindem o mână la oameni, orice that, tip de oameni. Where, that's where that's how Jesus is. Așa e Isus. That's how I want to be. Așa vreau eu să fiu. I think we're one more and we're done, I think. Cred că mai avem încă una și I am terminat. Pray with you. Și după aia vreau să mă rog pentru voi. Psalmul 25 cu 10. All the paths of the Lord are mercy and truth. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie, din nou, sau ad adevăr. Can you have them read that with you? Puteți să, să citiți asta cu mine. In, in, in Romania, it's a little different. Is it, Truth is, it? is actually faithfulness. It's yeah. translated. But it's... Okay, okay. all right. Is it okay? It's mercy and faithfulness, yeah. Yeah. That's all right. That's all. It's, I, I told I, them. I think it's actually... Well, it doesn't matter. That's close enough. Okay. Hai să citim împreună. Toate... Can, can you read it with you? Yeah. Haideți împreună uh, până la uh, partea cu credincioșie. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie. So everything God does in this world cu alte cuvinte, toate căile, tot ce face Dumnezeu în lumea asta este prin acest, această căsătorie a îndurare și adevăr. He brings mercy to heal hearts. El aduce îndurare uh, și milă ca să vindece inimi. And it brings truth to restore people. De asemenea, aduce adevărul să-i restaureze. So tonight I'm not sure what your where your life is headed. În seara asta nu știu unde ești în viața ta. But I know that if you're following Jesus, dar știu dacă tu urmezi pe Isus, He's pressing His nature into you. El va imprima natura lui în tine. And we saw in, in Exodus 34 what he what he's like. Am am văzut în Exod cum este Dumnezeu. He took his coat off. Și-a luat haina de pe el însuși. Take a look at Moses, who I am. Uh, uite-te Moise și vezi cine sunt. And then when Jesus came, he was the exact representation of the Când Isus a venit, a fost exact aceeași, același, aceeași persoană. And now all of creation is groaning for you. Iar acum, ce se întâmplă? Toată creația ne așteaptă pe noi. I was saved in 1978. Am fost salvat în 1978. And when I first got saved, I heard a message about Romans 8. Când am, am, am devenit creștin, uh, am auzit un mesaj despre Roman, capi, Roman capitolul 8. And something went so deep in my heart. Și cumva așa de adânc s-a imprimat acest adevăr în inima mea. And I pray it goes in deep into your heart. Mă rog astăzi să devină și ceva adânc în inima ta. The passion of your life. Pasiunea vieții tale would be to be conformed to the image of Jesus. Să fie, să fii în primul rând asemenea chipului lui Isus Hristos. So you can represent him to this world. Ca apoi să le reprezinți lumea The world's waiting for you. Lumea întreagă Come on. așteaptă ca tu să Waiting faci for asta. you. A, te așteaptă pe tine. We're, we're, the hope, we're supposed to be the hope of the world. Noi suntem speranța lumii asta. Where else are they going to hear this? Unde altundeva poate să audă această, acest, acest mesaj? Come on. Nu? It's, it's a big deal. E ceva foarte important. Jesus entrusted his word to 12 guys. Isus a încredințat lucrarea lui întreagă la 12 oameni. One of them blew it. <laughs> <laughs> Unul dintre ei a dat un bar grav. So got another one. Dar au venit altul. And the Bible says they turned the world upside down. Și Biblia spune că ăștia 12 și ceilalți why why au întors lumea pe dos. Why don't you turn Oradea upside down? Ce-ar fi ca voi, ca tineret, să întoarceți Oradea pe dos? Why not? De ce nu? Why not? De ce nu? it, it doesn't just happen here. This is really great, and I love to worship. И foarte fain să venim să ne închinăm. But people are going to see your good works. Dar oamenii vor vedea lucrările voastre bune. And then they're going to start glorifying God. Și apoi ei vor începe să laude pe Dumnezeu. Didn't we just read that? Nu tocmai am citit asta. I want to pray for you. Vreau să mă rog acum pentru voi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Love you guys. Vă iubesc mult. I was telling someone today. Chiar îi spuneam la cineva astăzi. That Romanians are smart. Uh, că românii sunt foarte inteligenți. <laughs> telling him um, that sometimes when I travel, câteodată când călătoresc, I can't speak this much information. Uh, nu pot să vorbesc așa multe informații cum am vorbit într-o seară ca asta. But I have confidence in you. Dar am, am încredere în voi că ați înțeles. That your brains and your spirit are taking this in. Că creierul și duhul vostru uh, primesc ceea ce am vorbit. When I come back here, și când voi reveni aici, Maybe somebody could be involved in some clean water projects. Poate unii dintre voi veți fi implicați în, în niște proiecte cum ar, și să aduci apă potabilă. Maybe you can go to university for counseling to help people get free of addictions. Poate unii dintre voi veți merge la universitate și veți lua uh, uh, uh, cursuri de consiliere, cum anume să ajuți oameni drogați să iasă afară din stare. Maybe you have a crisis hotline for women who are being abused. Poate să deschizi tu uh, un, uh, un loc unde femeile abuzate să poată să sune, să primească sfaturi. Just loving people in practical ways. Să iubești oameni în moduri practice. Jesus always went to the wrong places. Isus totdeauna mergea la locurile nepotrivite. Because he was reaching for people. Fiindcă el uh, încerca să întindă o mână oamenilor. So I want to pray. Vreau să mă rog. Lord Jesus, Doamne Iisuse, I thank you for this awesome group of young people. Îți mulțumesc pentru acest grup de tineri extraordinari. I thank you that your heart is here. Mă, uh, îți mulțumesc, Doamne, că inima ta este evidentă aici. And I ask, Lord, far beyond anything I ever could have spoken. Și, Doamne, îți cer ca chiar mai mult decât am vorbit eu. That you would impress your nature into them. Doamne, imprimă natura ta în ei. That they would be broken with what breaks your heart. Doamne, ca ei, inima lor să, să, să uh, bată pentru ceea ce bate inima ta. That they would weep when they see others weeping. Doamne, să înceapă să plângă când văd pe alții care plâng. And that, Lord, you would send this group to be an answer to people's problems. Ca tu să trimiți acest acest grup de tineri să fie răspunsul pentru problemele oamenilor din jur, de aici I pray, I pray for a creative response. Dar ne mă rog ca tu să le dai creativitate în modul care răspund nevoilor din jur. Holy Spirit, you'll speak to every heart. Dar ne vorbește în momentele acestea, fiecare inimă. You commission them into what you've called them to be and do. chiamă i tu la ceea ce tu vrei ca ei să facă. Lord, the dream in your heart for them. Doamne, visul, planul din inima ta pentru ei. Lord, they will embrace it. Doamne, ca ei să îmbrățișeze acest vis. I believe purpose. Doamne, mă rog, ca scop displaces our heart for pleasure. Uh, să nu dea, lase inima noastră să, să, fie, să accepte confortabil, uh, un loc confortabil. We catch your heart, Lord Jesus. Și Doamne, să nu ne lăsăm să stăm într-un loc confortabil, ci să prindem inima Ta. And your passion becomes ours. Ca pasiunea care este în Tine să iasă din noi. But we can really be answers for people. Și să fim noi răspunsuri, soluția pentru oameni. And the groaning of creation și această tânjire a, a întregii creații să primească răspunsul. From Salem Church in Oradea, Romania. Din, de la Biserica Salem, de aici din Oradea, România. I ask, Lord, you're keeping power over everyone here. Ne mă rog ca tu să îi umpli cu putere pe fiecare prezent aici. I ask for their passion only to increase, Lord Jesus. Mă rog ca pasiunea lor să înceapă să crească. I pray, Lord, that their ability to touch this city will only increase. Abilitatea lor să atingă orașul acesta să meargă la un nou nivel. Through the clinic. Prin clinica care se va deschide. Lord, bless Gabriela. Binecuvintează pe Gabriela și pe ceilalți care vor fi implicați. Her heart is to serve you with everything that she is. Uh, așa cum inima ta este, uh, inima ei este ca să slujească tot ce așa are. I pray, Lord, that you'll make a way where there's no way. Doamne, creează tu o cale unde pare să fie nicio altă cale. I pray you provide for her financially. Mă rog pentru ea, Doamne, ca să o ajut să găsească răspunsul. I pray that she would walk in the dream that you've placed in her heart. În timp ce ea va umbla în visul care tu l-ai pus în inima ei. Because Lord, you're crazy about her. Doamne, știu că Tu ești înnebunit, de, îndrăgostit de ea, Lord, Doamne. bless her tonight, I pray. Binecuvintează în seara asta. Just lift our hands towards heaven. Haideți să ridicăm mâinile spre cer în momentele astea. But we surrender this evening. Seara asta ne predăm Ție, Doamne. We ask you to come, Lord Jesus. Vino Tu. Please show us. Arată-ne Tu. Your glory. Slava Ta. Show us your goodness, God. Arată spunătatea Ta. Your kindness. Blândețea Ta. Your mercy. Harul Tău. your patience, răbdarea ta, your truth, adevărul tău, your forgiveness, iertarea ta. Please, Lord, like Moses said, show us your glory. Te rog, Doamne, arată-ne slava ta. We cry out tonight. Strigăm către tine în seara asta. With every hand uplifted. Cu fiecare mână ridicată. Lord, pour in who you are tonight. Toarnă peste ei cine ești tu în seara asta. Holy Spirit, come and testify of Jesus. Vino Duhul Sfinte și mărturisește-L pe Iisus. Flood our hearts. Revelează-L pe Iisus și inunde inimile noastre. With your glory. Cu slava ta. With who you are. Cu cine ești tu. So we can be an answer for people. Ca noi să fim o soluție, o, are, un răspuns pentru oameni. Who are broken. Care sunt frânți, distruși. Here we are, Lord. Aici suntem. Send us. Trimite-ne pe noi. We will go. Iată-mă, trimite-mă. Noi vom merge numele Lui Isus. Thank you, Jesus. Îți mulțumesc, Isus. Hai să stăm în prezența Domnului. We surrender God. Ne predăm ție, Doamne. Ne predăm ție. Acolo unde ești, predă-te Lui. prezența lui Dumnezeu. Ceea ce vreau numai ca să te încurajez este uh, ca să ajungi la oameni și să faci ceea ce, despre ceea ce am vorbit în seara aceasta. Necesită timp, necesită energie, necesită bani. Asta este prețul. Un lucru care apreciez toți care sunt implicați în lucrarea copiii. Ei dau din toate acestea. Și mulți dintre ei chiar vorbeam cu pastorul Don, Don uh, vorbeam, dau ore în șir, dau din timpul lor, dau din energia lor, de multe ori dau din banii lor ca să ajungă la ei. Așa că în lucrul la care Dumnezeu te cheamă, vreau să, să fim realiști, va trebui să dai din timpul tău, să, să pui pe altarul lui Dumnezeu, să pui pe altarul lui Dumnezeu timpul tău, energia ta, banii tăi. Va trebui să la asta ajungem. Unde ți investești timpul și banii și energia, arată unde e inima ta. Unde este comoara ta, acolo este inima ta. Dacă vrei să strângi în ceruri comori, asta este calea. Dar ar să fii, să fii gata să lași scuzele tale jos. Asta am simțit în Duhul meu. Să lași scuzele tale. A, dar eu nu pot, dar nu, îs limitat, limitările. Nu. Lasă scuzele tale. Și ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit ție în inima ta, începe să faci. Haideți să răspundem Domnului în continuare. Eu, cred că înainte ca să mergem, uh, eu cred că Dumnezeu chiar vrea să facă ceva, vrea să schimbe ceva în noi în seara aceasta. Și viziunea noastră ca și tineret este să ajungem la stadion și vreau să vedem stadionul plin de tineri din orașul Oradea, vreau să vedem Oradea schimbată. Dar cred că mesajul acesta e un mesaj profetic pentru viața, pentru tineretul nostru, pentru noi personal, pentru că trebuie să aibă loc o schimbare în viețile noastre. Trebuie să se schimbe ceva în noi. Trebuie să lăsăm caracterul lui Dumnezeu să fie întipărit, întipărit în inimile noastre. Ca noi să arătăm dragoste, îndelungă răbdare, bunătate și să fim plini din ceea ce de fapt Isus Hristos este. Pentru că creștin înseamnă mic Hristos. A trebuit să, exact cum Iisus o, îl oglindea pe Dumnezeu, așa noi trebuie să oglindăm pe Hristos și să luminăm în școală, pe străzi, în, înaintea prietenilor noastre, în familia noastră, peste tot. Și asta e de fapt cheia care va deschide ușile, porțile stadionului. Când noi vom arăta dragoste, când noi vom fi Isus Hristos care vom umbla oriunde vom fi asta va fi cheia care va deschide și în timp ce stăteam, așa am simțit că e un, un, un, un mesaj care trebuie să intre adânc, să se întipărească în inimile noastre. Caracterul lui Hristos. Trebuie să ne schimbăm ca și tineret mentalitatea noastră pentru ca să ajungem pe stadion, pentru că ajungem la toți tinerii cei care au nevoie de acte de dragoste, de, de lungă răbdare, de, de, de bunătate, și în timp ce, în timp ce o să cânte, dacă crezi că trebuie să se schimbe ceva, dacă spui, am, Dan am, trebuie să se schimbe, trebuie să, ne, trebuie să mă las intipărit cu caracterul lui Hristos, poate toate lucrurile care au fost enumerate și, și păstorul Dan care a spus, ai nevoie de alea mai mult poate în inima ta, în viața ta, aș vrea să vii în față, po- Păstorul Dan va fi aici și o să se roage pentru Dumnezeu, să pune mâna peste tine, să creadă și hai să credem ca și tine că ceva se va schimba în noi. Și cheia asta, e, aceasta să, să, să, să o înțelegem și să începem să mă aplicăm. Dragoste, nu răbdare. Haideți să lăsăm în momente ci să stăm prezența lui Dumnezeu, să lăsăm caracterul lui Hristos, să începem să oglindăm efectiv ceea ce este Dumnezeu. Puteți să veniți în față cei care vreți să mai mult, poate ai nevoie de asta, că Dumnezeu să sta, ștanțeze în inima ta caracterul Lui. Haideți să lăsăm pe El să ne umple cu Duhul Său ce Sfânt. Roadele apoi se vor vedea. dragostea ta, să pot să dau apoi mai mult din dragostea ta. de acolo unde ești. Hai să mergem mai departe în prezența lui Dumnezeu, mai adânc, mai aproape plecăm și începem să ne rugăm în limbi. Un mod prin care tu poți să lărgești capacitatea ta ca să, să-L conții pe prezența lui Isus este a vorbi în limbi. Biblia spune că în timp ce vorbești în limbi te zidești pe tine înăuntru. Omul tău lăuntru este zidit. Adică lărgești capacitatea ta să-L conții pe Dumnezeu și prezența Lui. Hai să stăm în rugăciune. în inim pasiune pentru slava ta. Vrem să te simțim, Iisuse, vino peste noi, o să vadă a ta glorie, atinge-ne din noi. Sunt de generația care se va ridica, pus în inim pasiune, tu slava ta, vrem să te simțim, Iisuse, vino peste noi, tot să vadă a ta glorie, atinge-ne din nou, suntem leggere di me Sute generazio akare Zebaridika Buzenini pasiune Petu zabata Bezete zintzini zuze Bino besten du Kosta badela da dore Ditzen ema bak izuzea fogo da decepção não não previsto ser a destino. da Father a da gloria, tingerne di noi, su del cielo fiatare, se validi fa, e tu semini passione, per tu sarà per se te sin este o zi nouă. A new time. Un sezon nou în care voi intrați. A big event happened yesterday when Ted and Mona Lisa were married. Ieri s-a întâmplat un eveniment imens când Ted și Mona s-au căsătorit. That's a big deal. mai ales pentru noi ca tineret e ceva imens. I feel like God drew a line in the sand. Ce am simțit este că Dumnezeu a, cum ar fi a trasat o linie prin nisip. And that everything that's happened up to this point. Tot ce s-a întâmplat până acest punct. Been very good. A fost foarte bun. But there's going to be a multiplication now. Dar acum va avea loc o multiplicare. Because two are better than one, the Bible says. Fiindcă doi sunt mai puternici decât unul. I think God God's asking you to step it up a little bit. Și ce vă cere Dumnezeu vouă este să să te ridici la la oportunitățile care Dumnezeu le va deschide. To come a little higher. Fi, mergi la următorul nivel. Come a little closer to him. La următorul nivel a slavei lui. Draw closer to his heart apropie de mai mult de inima lui. I think that the power that you've seen in the past și eu cred că puterea și ungerea care ați văzut-o în acest loc în trecut is not going to compare to the power you're going to experience in the future. Nici nu se va compara cu puterea care va fi arătată în zilele care vor veni. So when I say new day, când spun o nouă zi, I mean like everything's supposed to be kind of new. Spun că totul va fi diferit. Like when God starts fresh, când Dumnezeu face, începe ceva proaspăt, the people that have been here the longest, uh, oamenii care au fost cei mai de mult timp în, în, în locul respectiv, and the people that just came in tonight. Și poate oamenii care în seara asta tu ai venit pentru prima dată. You're visiting. Poate doar vizitezi aici. In a new day, everybody starts fresh. Într-o nouă zi, toți începem cu cum ar fi o foaie goală. Everybody starts fresh. Toți începem. Come on. Everybody starts Amin? fresh. Toți vom începe proaspăt. The old is gone, the new has come. Lucrurile vechi au trecut. Iată că ceva nou se va întâmpla. His mercies are new every single morning. Îndurările lui se noiesc în fiecare, se noiesc în fiecare dimineață. Amen. Amin. It's a new day. Oh, I'm excited for you. absolute enthusiasm absolut entuziasmat pentru voi. Now I'm not sure how much we're going to worship, but I asked Kelly before we leave. Uh, i-am cerut lui Kelly înainte să plec. If you all could pray over Dane and I. Dacă ați putea toți să vă rugați pentru mine și fiul meu Dane. Give us a little of this. Uh, să ne dați nouă ce voi. Come on, buddy. Pray for us. Hai Dane aici în față. I'm not sure what your plans are. Why don't, let's kneel right here. Let's kneel right down. Okay. Haideți cu toții, aș vrea să vă dreptați mâinile spre ei și haideți să, să ne rugăm pentru toți împreună. Nu o să mă rog eu din față, aș vrea toți să ne rugăm pentru ei. Hai să cerem ca ungerea Dumnezeu să vină peste ei în locul în care Dumnezeu i-a chemat în Măsina. feel that God is going to anoint you with a multiplication anointing for young people. That's what He's doing right now. He's anointing you with a multiplication anointing for Messina, for Messina. And leaders will come. Leaders who are going to rise up that's going to take the harvest in. And you won't be able to contain it. You won't be able to contain in your buildings enough. all everything every person that God is going to send. Multiplication anointing, a fresh multiplication anointing. Yes. Anoint them, Holy Spirit. Anoint them, Holy Spirit, with a fresh, with a passion and a heart for the harvest. Yes, raise up the laborers, we pray, in Messina. Raise up the laborers, Lord. Raise up the finances. Raise up, Lord, open up the doors, Lord. Lord, to the people. people will hear what they're doing at the mall and start giving in and start participating and start doing. And it will be, Lord, a model that will be multiplied, Lord, in all in many parts. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you do. Haleluya. Haleluya. Hai să-i mulțumim pastorului Don pentru ceea ce l-a făcut. să vă spun că biserica lor, vreau să vă spun un alt lucru care, pentru care este în special, este faptul că biserica lor a fost biserica care a investit cei mai mulți bani în lucrarea copiii, biserica copilor și generația Dunamis, mai mult decât orice altă biserică uh, din, din America sau din alte, mai mult decât orice. Și Pastor Don, I want to thank you so much for doing that. investing. Many of these young people are actually they were kids that we, we reach in the past. So you this is part of your harvest too. And I want to I want to thank you for that. I Estağfurullah, don't through New Testament Church. Thank you so much. Vreau să spun că ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta nu este uh, doar uh, ceva planificat de om, ci chiar Dumnezeu a planificat mesajul și tot. Uh, a avut loc, mulțumesc mult celor care ați, ați, v-ați rugat la început, ați venit mai devreme, n-aș la ce oră începe și a stat în rugăciune și... Uh, Chiar uh, Ligia mi-a spus uh, ceea ce uh, Dumnezeu i-a vorbit ei. Hai numai spune rapid, rapid în câteva cuvinte. Uh, exact mesajul care Dumnezeu i-a dat păstorului Don. Dumnezeu, uh, Dumnezeu a fost cel care a orchestrat seara asta. Uh, da. Um, în timp ce am început timpul de rugăciune, Dumnezeu așa m-a arătat o viziune în care era așa o mulțime de oameni care erau foarte disperați și urlau. Urlau și era un sunet așa de înfricoșitor și uh, deplorabil, pot să zic. Și uh, ceea ce mi-a zis Dumnezeu e că uh, războiul pe care noi îl avem de luptat e un război al dragostei. Că noi trebuie să iubim pe, pe oamenii care pur și simplu alți oameni nu i-ar iubi, care chiar nu merită să fie iubiți. Dumnezeu ne cheamă ca noi, noi să iubim, să iubim mai mult decât și de pe cine nu merită, noi să iubim. Asta e Dumnezeu. Dragostea, arma cea mai puternică. Arma cea mai puternică. Am vrea să mai petrecem, avem o cântare care cântăm, după aceea va trebui să mergem și pe acasă, că aveți mâine școală, ok? Haideți să, haideți să ne bucurăm de ceea ce Domnul a făcut. pierduți, vom să fie salvați. Liber trăim și vom proclama, pe cruce ai muri și ai via. Iisus, eu îți ofer viața mea. Tu ai trimis pe Fiul tău, cer ai venit și ne-ai mântuit. o lăudăm da, cu tot ce noi avem. Te vom înălța, te vom înălța. Am trimis pe Fiul tău în cer ai venit și ne-ai mântuit. Te-am căutat și te-a lăsat găsit Iisus, eu îți ofer viața mea Iisus, pentru tine noi trăim veșnic vom proclama oh, oh, oh, lăudăm cu tot ce noi avem Te vom înălța, te vom înălța Iisus, pentru tine noi trăim Veșnic te vom proclama oh, oh, oh, lăudăm cu tot ce noi avem Te vom înălța, te vom înălța yeah. în de vedere, oh, veșnic te vom proclama. O, o, oh, o, oh, laudăm cu tot ce noi avem. Te vom înălța, te vom înălța. Iisus, pentru tine noi trăim, veșnic te vom proclama. O, o, oh, o, laudăm cu tot ce noi avem. Iisus, pentru tine noi trăim, veșnă te vom proclama oh, oh, oh, nu dăm cu tot ce noi avem. Te vom înălța, te vom înălța, Iisus, pentru tine noi trăim, vrem să te vom proclama. Oh, oh, oh, nu dăm cu tot ce noi avem. Te vom înălța, te vom înălța, te vom înălța. Amin! Wow! Ce tare e Dumnezeul nostru. Când El orchestrează ceva, eh, acel lucru se întâmplă. Ok, fiți binecuvântați, ok? Fiți pregătiți mâine să mergeți la școală la timp, să nu